Flari dum dormado. Odoroi estas perceptatai ancau dum dormado. Roso, orangio, au lavendo. Odoroi pli altigu la agrablezzon en salonoi, au ili instigu al aceto. La tiel nomatai olfactai, flar sensai stimuloi, efficas recte en la cerbo ili povus ec plibonigi dum dormado la memor capablon de homoi en progresinta agio, ciel tion montras actuala studagio. La flar capablo estas recte cun cun la memor areoi en la cerbo. Che la perdigio de la flar capablo povas tamen ancau prognosi la disvolvigion de prescau septec neurologiae cae psichiatriae malsanoi, ciel la Alzheimera, la Parkinsona malsanoi, schizofrenio cae alcoholismo, tio estas conata, iam de suffice longa tempo. Esploristoi crome el trovis en antaua prilumigo, che ce homoi cun mese forta de menso, ciui estis submetatae tra suffice longa tempo spazio, du foie tage al gis quardec diversai odoroi, la memor capablo cae la lingvo conoi plialtigis, ancao depresioi mildigis, cae ec plibonigis la flar capacito. Sur base de tiui ec conoi esploristoi de la Universitato de Californio, creis experimentan aranjon per cio eblas testi la sep diversai odoroi, ciui estis distonitai dum la dormado, efficas alla cognae capabloi. La resulto mirigas. La gruppo de la priodorigitai partoprenantoi atingis mult oble pli bonain resultoin ce la testoi o la control gruppo. La partoprenantoi en la studo consistis el quardec tri volontuloi en la agio inter sestec cae octec quin jaroi. Ciui viroi cae virinoi havis prescau bonan san staton cae montris dum la tempo de la prilumigoi neniain limigoin en da memor capablo, scribas la teamo. Oni dividis la parto prenantaron en du grupoin. Ciui ricevis je la comenzo de la prilumigo odorigilon, kiu distonas la odoroin en la aero, cae sep cartocioin. En la gruppo de la pri odorigitoi, tiui cartocioi enhavis naturan odor oleon de roso, orangio, eucalipto, citrono, pipromento, rosmareno, cae lavendo. En la cartocioi de la control gruppo trovigis shaina solvaggio, ciu en havis nur spuron de odorajo. Ciui testantoi ricevis la taskon usi tra periodo de ses monatoi ciu vespere antaula en litigio la odor distonilon por parfumi la chambron. Por tio oni devis usi e ciu tago de la semaino alian odorajon. La odor distonilo Priodorigis tiam dum du horoi la medion, dum la partoprenantoi iam dormis. Iela comenzo de la studo, cae post ses monatoi, ciui testantoi plenumis diversa in testoin. Crome estis farita escanagioi de la cerbo, helpe de magnet resona tomografio. Cela priugia analiso de la datumoi, unu resulto de vortlista testo elstaras. La pri odorigitoi atingis cetio je ducent dudec ses procentoi pli bonan resulton ol la ne pri odorigita control gruppo. Ancau en la cerbo scanagioi de la odora gruppo, la esplorista teamo vidis shangigioin. Tiui shangigioi estis ocasintai en areoi qui respondezas por la memoro cae por la pensado. La parto prenantoi ancao raportis che ili pli bone dormas. La aparta etso pri la flar senso estas che gi estas recte cunligita ligita cun la memor circuitoi de la cerbo, diras neurobiologo. Ciu iam foie spertis, ciel odoroi elvocas memoroin, ec se ili fontas iam de longe en la pacintezzo. Cai male al defectoi en vid capablo au aut capablo, ciui estas correcteblai per oculvitroi au aut apparatetoi, ce defectoi de la flar senso, laulas ciencisto, aurinde ne existas helpiloi, sed la resultoi de la actuala prilumigo povus shangi tion. Tiel sequan passion, la teamo volas prilumigi la efficoen de la prilumigita applico pri homoe cun iam diagnosita cogna perdo. Estas la espero, che estonte ocasos plida tiae prilumigoi pri odor terapioi ce memor defectoi. Producto, ciu basigas sur la resultoi de la studo, cae ciu estas conceptita por heima uso, sur mercatigios, ancora dum autuno ciare, scribas la esploristoi.